أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Neka je neizmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i salam na našeg poslanika i Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na njegove časne i plemenite ashabe i sve oni koji slijede pravi put u sudnjega dana. Mi smo došli do 15. hadisa koji govori o, o tri veoma bitne stvari, a to je čuvanje jezika i odnos prema komši i gostoprimstvo prema komši gostu. Pa kaže, an Ebi Hurerete radijallahu ta'ala anhu, enne Rasulallah sallallahu alaihi wasallam kal, men kane ju'minu billahi wal jevmil ahiri, fel jekul hajren au li jasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم Kaže, prenosi se od Ebu Horeire radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti. Ko vjeruje i ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan neka bude dobročinitelj prema svome komši. Neka se lijepo odnosi prema svome komši. I ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan neka ugosti svoga gosta. Znači ovaj hadis poslanika alaihi salatu veselam je jedan od onih hadisa koji počinju sa ovim riječima ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan. I kažu muhaddisi, komenta, komentatori hadisa da kad god se na početku nekog hadisa ili kad, kad god poslanik alaihi salatu veselam kaže men kjana ju'minu billahi u lijevom il ahir ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan odmah znajte da poslije toga dolazi nešto veoma važno, nešto veoma bitno od vjerije. Hoće se kazati onaj ko istinski vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka nešto čini ili neka nešto ne čini. Jer vjera se, iman se mora potvrditi dijelima. Iman se mora potvrditi dijelima. U islamu, u našoj vjeri, iman se ne svodi samo na uh, puko izgovaranje, izjavu, tvrdnju. To se mora dokazati. Mora se dokazati. Prije svega ta tvrdnja mora biti iskrena u srcu. To je osnova. Mora biti iskrena u srcu. Uh, I, na, I naravno, sve ono što vjerujemo i što je dio naše vjere, to moramo potvrditi našim postupcima. Dijelo, ovaj, moramo potvrditi praktično. Malo ćemo se osvrnuti ovdje na ovaj poslanikova, ali i salat vrsta nam riječi, jeli, ko vjeruje Allah i sudnji dan, men, kajan ju'minu billahi u lijemu ahir, spominje se iman. Iman. Znamo da iman je u srcu i on se potvrđuje dijelima. Što znači da onaj E, od potpunosti imana je od potpunosti imana i traži se ovdje u ovim hadisma i njima sličnim traži se potpunost imana. Svi muslimani treba da teži da upotpune svoj iman. I nije, e, kad kažemo iman, tu se ne misli da samo vjerujemo ono što se traži u vjeri. Da kaže, ima, ja sam potpunog imana, vjerujem Allaha i sudnji dan i u meleke i poslanike. Ne, ne misli samo na to. Nego se misli da se taj, ta vjera praktično uh, jeli, sprovodi u svome životu. Jer vidimo da je od imana, od imana je i ovaj, govoriti dobro ili šutiti ako nema šta govoriti. Ako nema šta dobro govoriti. Od imana je isto i biti dobar prema svome komši. Sačuvati ga od, od, svo, od ezijeta i tako dalje. Od štete. I, I od imana je isto biti ovaj gostoprimljiv, dočekati goste. Sve to dio imana, dio vjere. Što znači da ako vjerujemo u šest onih imanskih šatova, To ne znači da smo potpuno svoj iman. To je samo, to samo temelji islamskog vjerovanja ili temelj imana. E sad te temelje valja, znamo kako građevina izgleda, ili ima svoje temelje, ima svoje glavne stubove. Sad, mnogo što što je ušvali toj građevini da bi ona izgledala kao prava građevina. Da bi čovjek upotpunio svoj ovaj, iman i svoju vjeru i da bi bio onako pravi vjernik. Može se naći tu da nešto fali, malo nešto nakrnjeno i tako dalje u građevini. Ako vidimo jednu građevinu da je upotpunjena, završena, kaže ključ u ruke, kad se preda ključ u ruke, onda zamišljamo građevinu koju ništa ne fali. Od ulaza, prilaza, stepenica, sve je fasadirano, sve je polijepljeno, sve je čisto. Tako isto je naša vjera. Mi trebamo težiti kroz naš život jel, da, da upotpunjavamo našu vjeru. Znači, od potpunosti mana je da čuvamo svoj jezik prvo, prvo se to spominje u hadisu, da čuvamo svoj jezik i da samo govorimo dobro. Mi smo govorili u prošlim hadisima, jeli, bilo je hadisa koji se doticalo ove teme čuvanja jezika. To je nešto nama najgore. To je nešto najgore, jer nama, muslimanima, svašta nešto drugo možemo sačuvati, ali jezik je vrlo teško. Zato treba mnogo truda i treba dosta zalaganja, napora, žrtve, da čovjek dođe na taj stupanj, da govori da kažemo da govori samo ono što je dobro ili što je dozvoljeno, a da ne govori ono u čemu nema hajra. Kaže Ahmed, imam Ahmed u svom usnedu, bilježi hadis od Enesa ibn Malik radila ta nadhu da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao ničije vjerovanje neće biti ispravno. Ničije vjerovanje neće biti ispravno dok mu srce ne bude ispravno. A ničije srce neće biti ispravno dok mu jezik ne bude ispravan. Što znači ako želimo da upotpunimo, da nam bude vjerovanje ispravno i potpuno, mora nam srce biti u redu, čisto od svega onoga što kvari taj iman. A da bi nam srce bilo čisto, mora jezik biti čist. Mora jezik biti čist da ne govori je li ona, ono što ne valja, da ne prlja srce. Jer jezik ne prlja usta. Ne prlja usta jer prlja srce, duhovno. Također bilježi taberani od Denesa, je li, radijallahu talanhu, ta da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao čovjek neće dostići biti suštinu imana, biti suštinu imana, dok od svoga jezika ne odvadi, to jest ne ostavi u smislu dok se ne suzdrži od nekog govora. Mora čovjek paziti da, da ovaj govori samo kad, kad ima šta dobro kazati. Nažalost, kod većine ljudi najbitnije je da nešto priča posebno kad su besposlici u iskonu pa sjede uz kahvu ili sjede onako samo bez kahve, druže se. Uglavnom se tu nađu teme koje nisu ni malo korisne. Naprotiv, one su štetne po pa one koji tu, koji tu sjede, koji se druže. Nađe se neka tema o politici, o aktuelnim dešavanjima, nađe se tema o nekome i tako dalje. I to naravno, uglavnom takva priča, takav razgovor, šteti ljudima, šteti onima koji razgovaraju. Nekada su ljudi ono sjede pa dugo vremena, pet minuta, ništa ne progovaraju, je tako? Kod nas su i stari ljudi. Nije to slučajno. Pije kahu i kaže ja. Pa ovaj drugi posle pet minuta ja. Bolje je tako nego svašta pričati. Pije kahu i vići sat vremena ja, ja. To je, to je ko neko izvlačenje i breta i svega. Čovjek razmišlja, razmišlja, je li, I onda na kraju dođe do nekih zaključaka u svojoj glavi koje ne iznosi i kaže ja. Razmišlja o prošlosti, ovaj, kako mu je život prošao i kaže ja. Razmišlja o nekom događaju ovaj, koji je doživio danas i kaže ja. I to je, to treba, običaj treba tu uvesti. Znači, to nije novotarija, slobodno možete. <laughs> Uz kahu i čaj, ja. I on, on treba uvesti na Viber grupama i na Facebooku, samo ja. Ja govoriti, bit će, bit će hajna, <laughs> jer treba uvesti taj novi. Da se mi vratimo našem hadisu, ja. Znači, neće dostići biti suštinu imana, to je ono srž imana. Onaj ko, do, koji od svog jezika, koji ne bude, od, od, od, kaže, odva, odva, odvadio malo od svog jezika ili ostavljao. Prepuštanje jeziku, kaže islamski učenjac, prepuštanje jeziku je uzrok propasti. Kad čovjek prepusti jeziku da mlati, U nas se kaže u narod, kaže mlati ko onaj, praznu slamu, ništa u njoj. No već ovaj ovrhlo se iz slame i nema ništa. Ovaj, pokupilo se žito, ostala slama sa, sama, nema koje je zrno, on mlati po njoj bez veze, ništa, nikakve koristi. Znači onaj ko se prepusti jeziku, ovaj, jezik će ga upropasti. Upropasti će ga. A spas je u čuvanju jezika. To je, kažem, uvijek lako na riječima kazati, međutim u praksi je veoma teško. Veoma teško. E, oni koji su, koji su uspjeli svoj jezik obuzdati i ukrotiti, savladati, oni su zaista ovaj, veliki, e, veliko djelo učinili. I to su zaista e, pobjednici u pravom smislu riječi. Nekada zbog jedne riječi ili rečenice čovjek može da upropasti djelo ili djela, sva djela. Ako čovjek, zbog, recimo, prigovara zbog dobrog djela ili sadake, može da mu sve propadne. Samo kaže, ja sam to uradio, gotovo, sve pada. Jedna izjava. Bolje da nije ništa kazao, Jer da nije kazao, ne bi mu propala djela. Čovjek može misliti u sebi, govoriti ja sam uradio to i to, to ljudi to ne vidi i ne cini, ali neka, neka to zadrži za sebe. Neka ni pro, ne, ne prigovara pa će mu, pa će mu djelo ostati. Zato svaki pravi musliman, jeli, on eh, prije nego što nešto progovori, razmisli o tome. Razmisli pa onda kaže, u stvari vidi da li je u tome hajr ili nije, da li je u tome grije i onda kaže. I zato oni u nas, u nas kažu, opet se vraćamo na ne stare naše muslimane, koji su bili puni mudrosti. Bili su puni mudrosti, zaista. Nije to samo došlo od sebe, nije to. Mudrost dolazi, mudrost dolazi sa znanjem. Znači, tri su elementa mudrosti. Znanje, iskrenost i, i godine. Znanje, iskrenost i godine, to je iskustvo. Zato ko čovjek ima i znanje i iskrene u svojim dijelima i riječima, u svom srcu, iz godinama onda pokupi mudrost i mudri ljudi ovaj, više šuti nego što govori. A kad progovori jednu, šuti 10 minuta pa progovori jednu, onda im je ta namistu teška, ima svoju težinu. Ako čovjek nije siguran, da li je nešto dobro, sada je drugo, druga situacija, ako nije siguran, je li bolje to kazati ili nije, neka se suzdrži, bolje mu je da se suzdrži od govora, bolje da ne govori. Ako misli, može biti dobro i zlo, bolje da ne govori. Jer čovjek će za svaku riječ biti pitan. Za svaku riječ. To je zaista nešto što čovjeka treba da uplaši kad samo pomisli na tu činjenicu da, da će za svaku riječ, naravno i svaki pogled i svako djelo biti pitana, ali će za riječi najviše. Zašto? Zato što je riječi najviše. Čovjek danas izgovori koliko riječi. Trebamo izmisliti nekakav ovaj, aparat ili nešto ovi ovaj, naučnici izumitelj, kakav para da nam broji riječ. Pa ovdje ima, ima onaj što broji korak, u stvari onaj, koliko smo prešli, tako, na satu, na mobitelu. I hodaš, danas kad je prešao 5 km, 10 trebao bi neko izmisliti, da ne znam ima li to uopće, nisam čuo da postoji. Do ovdje negdje prikačiš, pa koliko si danas <laughs> riječi izgovorio ili koliko si minuta pričao, to bi valjalo. Pa eto ako neko ima ovaj, <laughs> afiniteta prema tim izumima, da nam to izumi. Jel? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ma jelfidu min qavlin illa ledejhi raqibu natid. Ma jelfidu min qavlin illa ledejhi raqibu natid. On ne, prego, ne izusti nijednu riječ, da ponje, pored njega nije onaj koji to prati, jel, koji to bilježi. Ono što je bitno ovdje, kada je u pitanju ovaj hadis, jesu adabi govora. I ovi adabi nas usmjeravaju kako da govorimo, kada da govorimo, šta da govorimo. Zato je bitno da znamo adabe, adabe govora i pričanja u islamu. To je veoma bitno. E, prije svega na prvom mjestu, na prvom mjestu nastojati da govorimo samo ono što je dobro i suzdržavati se od zabranjenog govora. To je prvi i najvažniji, najvažniji edeb, odnosno islamski bonton. Da čovjek musliman pazi da nastoji da govori samo ono što je korisno. To mogu biti dunjaličke stvari. Mi kad pričamo, da svakodnevno kad sjedimo razgovaramo i kad razgovaramo o dunjaličkim pitanjima, trebamo gledati da govorimo ono što je korisno, ne da ono šupljiramo. U nas on ima kao šup, šupe, šuplja priča, samo melju. I kad ovaj, sjedite sa običnim svijetom, posebno ako tu negdje ima u blizini žena, onda vidite koliko je taj, koliko je taj jezik opasan i koliko ljudi, koliko ljudi zaista ne sabiru šta pričaju. Uopće ne sabiru, ne, ne razmišljaju o tome i jezik samo mlati, mlati i onda će na kraju da plati. Pr znači, prvo je to da moramo čuvati jezik od, od harama i gledati da govorimo samo ono što je korisno. To su osobine vjernika, pravi vjernika, mu'mina koji su potpunili svoj iman. Jer mi težimo tome. El imanul kamil ili kemalul iman. Kemalul iman. Potpuno savršenstvo imana. Može li vjernik postići savršenstvo imana? Možemo težiti tome. Neko može. Oni odabrani mogu postići. Da sve ove elemente vjeri koji su vezani za oči, za uši, za jezik, da do, dođu do vrhunca. Rijetki su oni koji to potpuno uvijek nekom nešto fali. Ako, ako čuva jezik, ne čuva uši, ako čuva uši, ne čuva oči, ako se čuva od, od ovaj, ako čuva je, jezik od gibeta, nemimeta, vrijeđanja i tako dalje, ovamo s druge strane neodgovorne, tako dalje. U svakom slučaju čovjek treba da teži potpunosti savršenstvu, ali malo, malo je onih koji će to postići. Osobine vjernika, وَلَّذِينَ هُمْ عَنِ لَغْوِ مُعْرِدُونَ I oni koji se okreću od onog od besmislica, besmislenog govora, okreću glavu. Ako se nađu s nekim ili u društvu da, gdje, se priča, gdje se pričaju besmislice, beskorisne stvari ili čak više harami, on okrene glavu i napusti to društvo i ide svojim poslom. E, drugo je čuvati se mnoštva dozvoljenog govora. I to je od edeba, islamskog edeba. Da se čuvamo, da ne pričamo puno inače, da nam bude to, to ne treba, to, ovaj, ne treba u to uzimati uh, ove koji vaze i šta ja znam da žije, ovaj, govore, oni svakako trebaju da puno pričaju. E, čuvati se mnoštva dozvojenog govora jer može odvesti do harama ili mekruha. Čovjek kad puno priča, može se desiti da kaže nešto što ne zna da je haram i pogriješi. Učini haram, učini grije. Ili do nečega što je mekru, što je nešto što je pokuđeno. Bilježi Tirmize od Ibn Omer radijallahu ta'ala anhu, da je Allah poslanik alaihi sallatu wasalam rekao nemojte mnogo pričati mimo spominjanja Allaha. Znači Allaha možemo mnogo spominjati, tu nema granice. Fadhkuru Allaha dikran kathira. Jel? Allaha mnogo spominjite. Kaže, jer mnoštvo govora bez spominja, mimo spominjanja Allaha čini srce tvrdim. Čini srce tvrdim. Čovjek kad priča vazdan, ma ljudi, znači ako smo na poslu ili ako smo, družimo se s ljudima i ako povazdan pričamo o raznim temama, nekada ljudi izmišljaju teme, nemaju više staje, istrošili svu priču, onda izmisli temu, šetan mu donese servira, izabir, deset tema, izaberi <laughs> da, šta ćeš pričat. I onda ovaj, šupljiraju, naravno tu griješi. Kaže, jer, a, kaže, a od Allaha su najdalji oni koji su tvrdog srca. Od Allaha su najdalji oni koji su tvrdog srca. Omer je rekao, kaže, ko mnogo priča, mnogo griješi. Često griješi ako mnogo griješi, mnogo će grijeha imati. Mnogo grijeha upisani. Ako bude imao mnogo grijeha, najprije će u vatri završiti. Logično jednostavno. Jel? Što znači da jezikom dosta grijeha činimo. Mi smo uvijek to govorili, onaj, ja sam isticao to da čovjek, kažem, rijetko se desilo da je nekom učinio nepravdu, stvar da je nekog napao, ubio, ozlijedio, da mu ukrao i metak da je nepravdu neku učinio, da ga je eh, recimo uvrijedio lično, ali uglavnom se to dešava kad je u pitanju jezik, eh, uglavnom se radi o ogovaranju, prenošenju tuđe riječi i tako dalje. Može se desiti uvreda mi nekada kroz šalu kada e, ljudi šale se, to, to je čak prisut kod vjernika, ljudi se često šale dobro namjerno, šale se, šale, šale i ne znaju mjeru. I onda šalim se ja sa njim, sa njim trip i uvrijedim ga na kraju ne znaju mjeru šali. Zato treba poznavati u kojoj mjeri se treba šaliti. Šta više nije šala, ima umjesna i neumjesna šala. Ima, ima jel, ona neslana šala jel, koja, je, koja može biti pokuđena i zabranjena. Vidimo da je bolje šutiti, jel tako? Bolje šutiti, osim ako se radi o zikru. Zikrit možeš vazdan da ne, da ne prekidaš. La je zalu lisanu ke rafbe min zikri la, kao što kaže poslanik alaih sallatu wasalam, neka ti jezik stalno bude vlažan od spominjanja Allaha. U nas kad mi ne govorimo, govore ove kutije. A, e sad se vraćamo na ovaj suprotno stanje, suprotan hal. A to je da je nekada vađib govoriti. Ima situacija kada je vađib govoriti, ali to su rijeđe situacije. Većina situacija da je bolje šutiti. Vađib je naravno govoriti kada, kada se istina mora kazati i pojasniti. Kada se mora istina kazati i pojasniti. Mora li se istina uvijek kazati? Mora li se istina uvijek kazati? Sad ovo je jedno osjetljivo pitanje. Ne mora se istina uvijek kazati i odmah. Neka istina može, neka istina može se odgoditi za kasnije, zato što se ne, ne radi o onim Eh, da, što kažu, da, darurijatima, ne, nečemu što se mora kazati odmah. Jer ima pravilo jedno šerijetsko, la je džuzu tehiru bejan an vakti l-hađe in an vakti darure. Kaže, nije dozvoljeno odgoditi nešto, ka, ono, govor ili pojašnjenje, ako zatim postoji potreba ili nužda, tada ne smiješ odgovoriti. Došao čovjek, pita da nešto vjeri, ka, ne bi ja sad to rekao, a pita to o stvarima koje eh, čini čovjeka vjernikom ili nevjernikom. Moraš mu kazati. Ili te pita je li haram, mogli ja klanjati tri vakta? Pa eto ti klanjaj tri i poslije ćemo vidjet ćemo. Ne moraš mu kazati da je obavezan da klanja pet vaktova. Ili pitate o zabrani bluda, zabrani alkohola, kamate. Ne možeš kazati, ovaj, neka, hajde vidjet ćemo kasnije, porozgovarat ćemo. Moram mu se odmah kazati. To su stvari koje se moraju kazati jer se radi o krupnim stvarima i o veoma važnim stvarima u vjeri. Isto tako kada je u pitanju naređivanja dobra i odvećanja od zla, tu moramo, naravno ako se radi o jeziku, ukazati na to ako postoji, jeli, ovaj, ako postoji potreba i nužda za ti. Nekada je kada je u pitanju naređivanja dobra i odvećanja zla, može, može se nešto odgoditi. Zna se, to je poznato kod islamskih učenjaka fakiha, jeli, kada su u pitanju neke stvari, da se mogu odgoditi posebno ako će upozoravanje na te pojave izazvati neko veće zlo i tako dalje istina se ne mora uvijek kazati, jer istina ima, ima i veća istina, krupnija istina, i srednja i manja, neke istine ovaj koje nisu, kažem, nužne u tom momentu, u to vrijeme, mogu se odgoditi, a neke ne mogu. To je što se tiče govora, jeli? Sada prelazimo na ovaj drugi dio hadisa, koji je poslanik Ali Isra Tvesa nam oporučuje dobročinstvo, plemenitost prema komšiji imali smo i prije, govorili smo o tim hadisama, sijet komši, i znamo da je poslanik Alihi Salat Veselam često govorio o mnogim hadisama, oporučivao dobročinstvo prema komši. I to je od jeli, potpunog imana također. Vidimo koliko je bitan komšiluk u islamu. Kod nas muslimana, nažalost, ti komšijski odnos su poremećeni. Kod muslima, u muslimanskim mjestima u zgradama u kojima žive muslimani, u nasiljima u kojima žive muslimani, malo ko s kim govori. I po selima, prije su na selima ljudi surađivali, razgovarali, pomagali se, sad nije tako stanje. Sad nije tako stanje. Nažalost, u zadnji, posebno zadnjih, ja rećemo, rećemo deseta godina, totalno sporemećen odnos među ljudima na selu. Um, šta je pravi uzrok? Ne znam. Razmišljao sam, ovaj, postoji vjerovatno više uzroka. Zavis, ljubomora, natjecanje u Dunjalku. Rat je zbližio ljude, rat je zbližio ljude, pomagali su se, spašavali jedni druge, dijelili hljeb, dijelili brašno. Iza rata otvorio se Dunjalku. Otvorio se Dunjalku i onda su počeli, naravno neki su zaposleni, neki bogatiji, neki, pa se onda auta kupuju, pa sad, je, sad su ovaj aktuelni, jeli, ovaj, ova tehnologija, mobiteli, iPhone i ovaj, ove galaksije i ostalo. Svi odešli u galaksije. I tako ljudi dolaze, onda djeca, druga, druge su potrebe, zahtjevi, ljudi se svađuju red djece, zamiri se red djece. Tako da, ovaj, totalno, do kraja su poremećeni odnosi među, među komšijama na selu i među rodbinu. Imate ljudi koji ne govori samo što mu je ovaj malo zid skrenuo 2,5 centa, 2,6 centimetara, zbog toga ne govori, prekno sve odnose, nikako ne govori. I komšije i rođaci, ne, ništa. Naravno, to se u većinom radi o ljudima koji su daleko od vjeri. Ne znaju da ne znaju ne propise islama da ne smije da ne govori više od tri dana, je tako? To smo spominjali stvar na najdebelom ufredu. Ona da ne, ne smije da ne govori više od tri dana zbog dunjaličkih razloga. To je dunjalički razlog uglavnom. Da je da, vrijednost pomirivanja ovaj među braćom vrijednost praštanja i tako dalje. To ljudi zaborave i oni ne gledaju. Samo gledaju svoje lične interese, hirove, kaprice i tako dalje. Musliman to ne gleda. Nažalost, među muslimanima koji klanjuju, posvađaju se ljudi i ne govori 300 godina. Ne govori. Stvar nikad ne progovori do sudnjeg dana, do proživljenja. I ovaj, to je, nekada se pitamo zaista za li je to moguće. Dva vjernika sve sunete sprovode i mustehabe. Pazi na sve, jel, ovaj, pazi hoće li, li salama halal ili haram paze na svaki fening, jel halal. Međutim, kad je u pitanju odnos prema bratu muslimanu, tu nema pardona, nema, nema svetosti. Neću mu nikad halalati, nikad mu neću halalati. Nažalost, to je opet manjkavost imana. Čovjek može da upotpuni svoju vjeru na jednom, u jednom segmentu. Klanja svaki vakat, pobožan uči Kur'an, posti, čuva se harama. Međutim, kad je u pitanju brat musliman, tu gazi ga. Gazi brata muslimana, nema samilosti, nema... Uh, nije spreman da oprosti, a vidjet ćemo jeli, koliko je bitno da se, da se to prašta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّحْبِ بِالْجَنْبِ Sura An-Nisa 36. ajet. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allaha obožavajte, ništa mu kao širk ne činite i bud, činite dobročinstvo svojim roditeljima i svojoj i svojoj rodbini i etimima i miskinima, to je bijedi, i bližijem komšiji, komšijama, bližim komšijama, daljim. I svojim prijateljima, to je svojim saputnicima na putovanju. Ovaj kuranski ajat u sura Nisa, Nisa govori, jasno govori koliko je bitno. Allah subhanahu wa ta'ala nakon naredbe da mu se ibadet čini i naređuje, u stvari zabranjuje širk i odmah nakon toga ide dobročinstvo prema roditeljima, dobročinstvo prema jeli, rodbini, prema jetimima i prema bjednicima i onda dolazi komšija bliži i dalje. Što jasno govori koliko je bitno da se lijepo odnosimo prema komši. Ono što je bitno kada je u pitanju odnos prema komši, osnovna obaveza i zadaća vađib jeste da ga ne uznemiravamo. To je osnovna obaveza i najvažniji, da ga ne uznemiravamo. Sad poslije ćemo govoriti o drugim obavezama i ono što je pohvalno. Komšiju ne smiješ nikako uznemiravati. Čak nekada i ako pretpostavljaš da bi ga nešto moglo uznemiriti, treba to ovaj, izbjegavati, prekinuti. Posebno u zgradama gdje, gdje postoji, gdje ljudi žive, više porodica, gdje ima neko ispod, neko iznad sa strane, treba voditi brigu da se ne čuju zvukovi, da ne uznemiravaju komšiju, da djeca ne skaču, treba djecu smirivati. Ima nekoga, pusti djecu ne skaču a dole ispod komšija sla, slabih živaca. Ne treba pusti djecu da skaču, nije ovaj stan za skakanje. Ma djece ne da skaču, nego zološki vrt napravio stan. Treba ih smirivati i učiti edebu. A, kad, a ovaj, ako hoće da skače, na smetove ga odvezi i nek skače vazna. I također i neke najsitnije stvari. Čovjek uključi mašinu u, dva, u jedan na večer, u 12, a, a skače mu mašina, nije centrija, nije zavrnuta, iskače sat vremena, evo, evo šta radi. I ti spavaš. Šta je ono u komšiji mašina vešna? Vešna mašina, jeftina struja, ali tako? Poslije dane se jeftina i ovo lupo. Čovjek to ne smije sebi dozvoliti, mora popraviti to. Mora popraviti. Ako ne zna zovem majstora, neki je u stabili, ako treba neki je za šaraf i ma Muhammed Gornaš Patković. Ako treba za šaraf će uzi, neće maketiši. Ovaj, i, I to su stvari koje ljudi ne obraćaju pažnju na to. Na to. Ja, ja sam jednom stanovao prije jednom stanu pod Kirijevom i sad uveć, na večeru jedan, gore iznad, nešto isto mašina neka. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, šta je to? Ja sve mislio vešna mašina. A žena radi za nekog cipele, pa ima onu mašinu, što, ona jaka mašina što op, opšiva cipele. U jedan na večer, pošto, šta šti, nema to ovaj, to nema mjeri. Isto je sve drugo, recimo može biti vodokotlić ili ovaj, da pravi buku, preveliku buku. Drugo je normalna buka ili česma, ma neko odvine česmu pa ruči kod kad kravu kolješ. <laughs> Nemo, ovaj, ima tamo, treba kup novu česmu ili one gumice promijeniti nešto. Ovaj. To sve stvari koje, koje su ovako možda na prvi pogled nisu bitne, a i kako su bitne. Posebno u vremenu znamo da Islam zabranjuje ovaj, sva naređuje u vremenu onog popodnevnog odmora da bude mir, da se ne uznemirava niko i na večer kad se spava, da se niko ne uznemirava. Ja sam čuo da u nekim evropskim zemljama, u Austriji, Njemačku, ne smiješ ti na večer pustiti, jara ne moj vodokotlić ili mašinu, ključ pokvaran. Odmah policiju te zove. Odmah policija i možeš platiti kaznu. Odmah prekršaj. Kod nas nije to. Ti, ti, kad zvao naš policiju, evo komšija mi mašina uskače, ja se smijam kad mi ne dolazimo zbog toga. Mi samo kao smrtni slučaj, ubijstvo i to, ali poslije ćemo doći kad sve završi. <laughs> e, idemo dalje. Sljedeća stvar, kad je u pitanju odnos prema komši, jeste da mu činimo dobročinstvo. Da mu činimo dobročinstvo, da se lijepo odnosimo. Prvo je rekli smo da ga ne uznemiravamo. Ne smijemo ga nikako uznemiravati. Pa čak i ako se radi, naravno tu i ako se radi o komši nemuslimanu, Ne znači, ovaj, mi imamo nekad pogrešna svatanja vjere i pogrešno ovaj, razumijemo to i kaže, ko je gore, onaj. onaj. Kaj mu udri slobodno. Pusti djeca, ne skaču, ispod dolje komšija, Tomo, samo skači. Neka uznemirava, kaže, to je dobro djelo. Uznemiravati komšiju koji nije musliman. To su naša svatanja vjere. Vjerujte, ima takvi slučaje, namirno. Kad znaš da im treba put stjesniti, treba i sve to pogrešno razumijevanje vjere, koje, koje je nažalost ostavljalo tragove ovaj posljedice, dugoročne posljedice. Sluša brat Ders i on shvati to na svoj način. I on shvati, a nije mu jasno, ali on je shvatio, a ne pita ovaj predavača o čemu se to radi, dajem primjere da razumijem to potpuno, jer važno je pitanje. I on to sebi tako u glavi ovaj, utofi što kažu i tako sprovodi u svome životu. Imamo različite puteve dobročinjstva prema komšiji. Pomoći mu kad ima potrebu. Kad, kad ima potrebu pomoći mu bilo materijalno, duhovno, nevolji, bilo kako. Pomoći mu uh, kada u, u stjecanju neke koristi. Kada on želi da, da nešto ostvari u svom životu, tome mu pomoći. Kod nas je to, kažem, bilo je uvijek prisutno posebno na selima priteći komši kada nešto radi, kada pravi kuću i tako dalje. Kada je u nevolji, obići ga, neka žalost, smrt ili nešto drugo, kada je veselje isto učestvati u njegovom veselju, da vidi da i tebi drago što je, on, što je, on, ovaj, što je njemu veselje, davati mu poklone, davati komši poklone, posebno odabranim jeli, prilikama kada to islam dozvoljava. Kada to islam dozvoljava. Znamo u nekim situacijama kada su pitanju vjerski propisi i određeni praznici da to islam ne, ne dopušta da se, da se ono što se kosi sa, što se kosi sa islamom, ako se radi o širku, o nečemu što se kosi sa islamskim vjerovanjem, tu ne to treba naravno izbjegavati u tim prilikama poklone davati. Može se dati poklon ako je, ako je ženitba, udaja i tako dalje, ako je neko, što kažu, na nasilje, veselje. Kaže poslanik alaihi salatu veselam, jel, eh, u hadijskoj prenosi Aisha radila tala anha, neka nijedna žena, odnosno komšinica, ne, ne omalovažava da svojoj komšinici pokloni, pa makar, kada je spomnio negdje, ovaj, kao papak u nekim, od, od ovce, jel? međutim negdje spomnio kao kost na kojoj ima malo mesa. Čak ako ima malo mesa na nekoj kosti, ono nešto što je bezvrijedno, ne treba uh, žena da omalovažava ni to, pa da pokloni, jel? da pokloni svojoj prijateljci i svojoj komšinci. Sljedeća stvar koju spominju hadisu jeste u gosti gosta. I to od islamskog edeba i bontona. Muslimani su uvijek ovaj, tu tradiciju, odnosno praksu islamsku, sprovodili u svome životu i njegovali. Kod nas uvijek bile ovaj, sobe, musafirske sobe, tako? u kućama musafirske sobe. Ima musafirska, musafirski dušek i organ, posteljina. Samo za musafir stoji čisto uvijek. I kad dođe musafir, kad prolazi, ljudi su prije hodali pješice, tako? pa su imali potrebu da odmaraju hodali su, ovaj, putovali su konjima i drugim jahalicama. Nije bilo prijevoza, nije bilo auta i tako dalje. Imali su potrebu da najđe kroz selo, mora da prenoći tu. Neko će ga zovnuti, hajde prenoći kod mene, ima, jel, ima konak, ima ručak, osnovno večera i tako dalje. I to je od islamskog, e, islamske vjere, islamskog edeba. Nažalost, i to je danas iščezlo. Danas ovaj, ljudi izbjegavaju, ne voli kad im dođu gosti, nažalost. Čak ako u pitanju, recimo, ako je u pitanju stan, uvijek treba imati ovaj, i prostora. Ako imamo prostora u srcu, bit će prostora i u kući. Gdje nisu čeljad bijesna, nije kuća tjesna. Tako ima ona narodna posljedica. Sve su narodne posljedice koje su u skladu sa uh, islamskom tradicijom i sunnetom poslanika ili islata. Gosta treba ugostiti, to, to je od imana. To je od imana, od potpunosti imana kad nam neko dođe nenajavljen, može doći nenajavljen, nije to sporno. Bitno je da ga ugostimo, jer to je od imana. Tako je činio i poslanik Ali Isra'at Veseram. I treba učiniti sve, sve što imamo u kući, da, može, da, da počestimo svoga gosta, trebamo to staviti na raspolaganje. Dočekati ga sa osmijehom, biti prijatni, razgovarati sa njim, dati mu konak i obrok. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam, men kjana yu'minu billahi wal yawmil ahir fel yukrim dajfahu. Nije šala kad kaže poslanik alaihi salatu wasalam, ko vjeruje Allah i sudnji dan, nek ugosti svoga gosta. To je krupna i važna stvar. E sad, da li je diafet? Diafet je, znači, ugošćavanje. U nas se kaže ziafet. U nas i ta riječ poznata u našem jeziku kaže ziafeti. To se prije svega misli na ono što se iznese gostu bilo da je to so, kahva, ovaj obrok. Kaže, iznio sam puno zjafeta. Znači, puno sam ga počastio. Sad ovdje, da li je vađib? Da li je vađib gosta onaj, počastiti, ugostiti ili je to samo nešto to je pohvalno preporučeno islamu? E, ima mi, mm, imam Ahmed i Leith, oni smatraju da je vađib obaveza jedan, jedan dan, jednu noć. Ima mi Ahmed i Leith smatraju da je obaveza jedan dan, jednu noć ugostiti i primiti gosta. Vađib vjerski. I oni kao dokaz uzmeju neke ili hadise. Jedan od hadisa koji eh, prenosi ima mađe, mada je njegova vjerodostojnost sporna, u kojem kaže noć za gosta je obaveza svakog muslimana. Znači, ugostiti gosta jednu noć je obaveza svakog muslimana. A prenosi iz drugi hadis u oba sahiha kod imama Buhari muslima od Ukbe ibn Amra da je, da je rekao rekli smo Allahu poslaniće ti nas pošalješ kaže u, na neko putovanje ili neku, neku misiju kaže mi dođemo odsjednemo kod nekih ljudi koji nas ne ugoste. Dođemo kod njih odsjednemo, dadu nam konak, ali nas ne ugoste, nema, ništa ne iznose, ništa ne iznose. Kaže, pa šta misliš o tome? Pa im je poslanik, kada je salat vasalam, rekao, ako ocjenete kod nekih ljudi, naredite im da vam iznesu ono što, što pripada gostu. Naredite im. Kaže, ako to ne učini, kaže, onda vi od njih uzmite onaj hak koji pripada, koji pripada gostima. Uzmite silom. Tamo u kuhinju, u frižideri, uzmi sebi. Jel? I ovaj hadis koji smo spomenuli, fel yukrim dajfehu, pošto je to emr, jel? Naredba, imperativ. Fel yukrim dajfehu. Ovaj, to isto kažu da je dokaz da je obaveza. Međutim, većina, da kažem, većina džumhur islamskih učenjaka je na stanovištu da je dijafet mustahab, zijafet u gosti, gosta da je mustahab, da je to pohvalno i ono što islam preporučuje da to spada u plemenito ponašanje prema ljudima, plemeniti odnos prema ljudima. Zato što oni, oni kažu da ovi, da ovi izrazi fel yukrim, fel yuhsin, to znači nešto što je preporučeno. Neka se lijepo odnosi, neka ih počasti i tako dalje. Jer to kaže ovi, ovi izraz ne upućuju na obavezu, nego na nešto što je preporučeno, što je posebno jeli, preporučeno. Od adaba diafeta, jeli, je isto da dočekamo veseli svoga gosta. Nekada dođete kod nekog, on vas ugosti, ima konaka i stese, svašta iznese, ali smrt koji se kod da mu je melek smrti došao. Ništa, on jednu riječ. Očito da i može biti neraspoložen čovjek. Čovjek se treba truditi i kad je umoran i neraspoložen da gost nasmiješi se. Baš na ostrca da mu se nasmiješi, da ga ugosti, Jer ovaj, neprijatno je kad dođete nekome ugoste, a on se smrku. Ili on te ugosti, iznese žena i kahvu i sve, a on gleda televizor i nijedno ne progovara. Drži se ovog hadisa. Ne govori dobro, neka šuti. Ne govori o ništa. I odmah to ti je išare dokaz da trebaš kući popi kahu, sok i kući. Znači moram biti i to je od adaba islama. A sad kada je u pitanju gost, ima jedna veoma bitna stvar ona, koja se odnosi na samog gosta ono koji dolazi, jeste da, da on svojim postupkom ili postupcima ili svojim boravakom ne, ni na kakav način ne uznemirava svoj onaj domaćina. Ne uznemirava domaćina. U smislu recimo da je zahtjevan, da je dosadan, da zvirlja, viri, pokuće, gleda, da ovaj ponaša se previše slobodno i opušteno treba i tu, znači ima, imaju adabi koji se tiču onog gosta koji dolazi. Iako ti je to brat po vjeri poznanik, tako da ne možeš ti hodati pokuš kako ti hoćeš. Imaju adabi, ne, možeš vidjeti nekoga koji je mahrem, koji nije pristojno obučen i tako dalje pokriven, toga se treba čuvati. A da ne govorimo, dođe čovjek, ti ga <laughs> ovaj, ugostiš ga i odeš ti da abdestiš u, ovaj, u kupatilo, ti dođeš on, upalio tvoj kompjuter i tamo lista, uzeo mirise, već se namirisao, knjige, prova lista i ti gledaš u njega i kažeš merhaba, merhaba, dobro došao. Ili ovaj, kad neko dođe, postane dugo. I to treba da, ovaj, da imamo na umu, onaj koji dolazi kao gost. Imaju gosti koji ne noćivaju, tako, gosti. Došli i onda zasio čovjek u penziji, za, nikakvi obaveza, za, nikakvi ovaj, ovaj, dužnosti i on zasijeo sa dva, tri, četiri, pio, ovaj čovjek se zvrtio, gleda, ima obaveze, ima, mora ići negdje. Šest sati sjedi on, mašala, finom, ti ga ugostio, finom, finom. Možda nekad bolje da ne ugostiš, da što prije ode. <laughs> I ljudi nema osjećaja, mora se imati osjećaj za te stvari. Uvijek kaže, imaš li vremena koliko ima, bujrum, dođi. Ali uvijek ima na umu da možda je taj zauzet, možda, možda ti može dati sat i po dva. Pa ne može šest. Ili oni gosti koji dođu pa ovaj, noće jednu noć, pa drugu, pa treću, pa finu, mašala, pa, pa heftu dana, ostao. Bilo je slučajeva u Turskoj jedan ostavio ženu i tri mjeseca ostala kod, u jednoj poraci. To je već, to već nije ovaj, to je sve mjere prešlo, to je bez obrazluka, to je bez obrazluka. Kaže, bilje džima muslim, hadis od Ebu Šureha, da je rekao nije dozvoljeno čovjeku muslimanu da ako svoga brata boravi toliko da ga navede na grije. Da boravi toliko da ga navede na grije. Pa su pitali Allaho poslanić, kako će ga navesti na grije? Pa kaže, boravit će kod njega boravit će kod njega toliko dugo da ovaj više neće ima šta da mu iznese. Neće ima čime da ga počesti. Pa će početi ovaj, naravno, ovaj će početi da, da, ovaj, da negoduje i može ga navesti na grije, da, da, da sve propadne ono što je učinio od dobročinjstva, da on propadne, da pregovori i tako dalje. E, I naravno treba voditi brigu o tome da pazimo na ovaj osjećanja i stanja onoga kod koga smo došli kao gosti. Bez obzira bilo to bilo to na nekoliko sati ili nekoliko dana. Toliko što se tiče ovog hadisa, iako sam planirao i ovaj drugi hadis, međutim ne možemo stići, a on je i tekako bitan, govori o srđbi poslanikom, ali i salatu vasalam, vasijetu, onom ashabu, a to je bio, to je bio Ebu Derda radijalanuhu, da se ne srdi. A srđba je posebna tema i ljutnja koju, koja je isto povezana ovaj, sa ovim prethodnim hadisom i koje možemo govoriti nadugo, pa ćemo išla tala druge prilike. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين